Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayru halki Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecmain. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiyya hadiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlərin ən yaxşı Allahın sözü, yolların ən yaxşısı Muhammed aleyhissalamın sözü. Yolları. bir odam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibning oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon-falon kasal ekan deydi, falon-falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz, to'xtovsiz va mana bu, mana bu, mana narsalardan parhez qilasiz. Ya'ni suv ichmay turasiz deydimi, cho'milmay turasiz deydimi, Xullas, ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. Doktorni talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, yana borib turib, yo tabibni yo olsangiz yarashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib, talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib, shifo topmadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkizdi. Sahoba ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy, 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagan. Alloh taolaga hamd sano bo'lsin, Ramazonga yetkizdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruqdan quruq amin deishini sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan kishi xor bo'lsin. Amin deng dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini ololmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi omil deyishining sababi edi. Ikkinchi omil deyishining sababini aytdiki, "Ya Rasululloh dada, qachon sizni ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga chiqalsin, xor bo'lsin, omin deng" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam omin dedilar. Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhisalom deb qo'yish kerak edik. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam nima bo'ladi? Bu yerga qoladi. Va 3-omin deyishim sababi shu bo'ldiki, Jabrol alayhisalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, amin dedi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi. Birodarlar, mana shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'tiribmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'tiribmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'sha olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz yerish qoladi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibni misoladan boshladim. Mana imom domlamiz Tarovih namozini birinchi rakatiga Baqara surasidagi birinchi oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitab la royba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim bu shunday kitobki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob. Hudan lil muttaqin. Taqvodorlar uchun hidoyat bo'lgan kitob. Mana payg'ambarlarning qissalarini ko'rib chiqdik bir qator sizlar bilan. Allohga hamdlar bo'lsin. Va xulosamiz shu bo'ldiki, agar Alloh hidoyat qilsa, xohlagan bandasini hidoyat qila olar ekan. Agar hidoyat qilishni xohlamasa, 25 ta mo'jizani ko'rsa ham bahrayib lan nu'mina laka hatta Alloha jahratan. Allohni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha senga iymon keltirmaymiz ey Musa deb turishaverar ekan. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawwiya banana. biz sizlarni o'lib, chirilib, chirib turpoq bo'lib ketganlardan keyin qayta tiriltiramiz desak, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiriltirishlik emas, faqatgina tiriltirib qo'yish emas, barmoqinglarni uchidagi izinglarni ham o'zi o'rni-o'rniga olib kelib qo'yamiz dedi. 19-asrning ikkinchi yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamda barmoqingizni bir-biriga o'xshamasligi. 1.5 ming yil burun bunaqa bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunaqa puxtalik qachon aytiladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni yozishni bilmagan bo'lsa, ha, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshab, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdan. Yana bitta odamga bir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma darzahun la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri sho'r, urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto o'sha g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib yoribdi. Xuddi shu oyatda bittasi yoqidan yoqib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga baribir. Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Aytasizda, "Va, shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan?" Hammasi iymon yo'q akalar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi. Bu kitobni Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boy aytdim sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, dorini iste'mol qilishidan burungi aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolo aytayapti, "Hudan lil muttaqin" bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lda o'rganib yashaydi? Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? muttaqinlar deydi. Demak, hammaga oyatni o'qib bersangiz ham siz ta'sirlanganiga ta'sirlana olmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda, bu oyatlarda Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganligini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaranglar. Bu kitob sizlarga asqatishini xolasanglar, hayotinglarni tuzatishini xolasanglar, avval sizlarda 1, 2, 3 sifat bo'lish kerak. Ini kitob sizlarga asqatadi deyapti. Alloh Qur'onda mana qanday degan. Alloh Qur'onda mana qanday degan. Desangiz, bir odam buni taslimayapti. Nima deyapti? Shunday mazmunli oyatlar borki, xorlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va Rasulidan urushni halol qilyapti deydi. Musulmon odam biladiki, sutxo'rlikka qo'l urgan odam bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi. Ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatda ana shu deylik kitobga iymon keltirmayotgan yoki qalbi Alloh tomoniga yotmagan odamga gapirsangiz, xor olmayapti, normal yuribdi deydi. Ha, palonchi, pokinchi deydi, yegani oldida, yemagani. Lekin ishtonning ichida nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va rasulidan urushni o'ziga halol qilyapti deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sutqur hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, qanchani xor qilar ekanda. U xor bo'lgani shu o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqada shu masalalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyib. Hmm. Davom etkizinglar. Yuqimuna as-sola, tushunsa va mimma razaqnahum yunfiqun zakat masalan. Uchta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytayapmiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti. shu sifatlarni bajarsa, shu tarafni bajarsa, dori kor qiladi. Agar Qur'on bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishini xohlasak, birodarlar, mana shu uchta sifat bo'lishi shart bizda. Uchta elami. Ozu. O'zi shu birinchisini qoyim qilsak, birodarlar, o'zi yer yuzida bizdan baxtli odam bo'lmaydi. G'aybga ishonsa deyapti. Namoz o'qisa deyapti. Faqat o'qisa emas, qoyim qilsa deyapti. O'qish bilan qoyim qilish farqi bor. Bizda Э, namozni Alloh taolo o'qinglar sollu degan emas, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Bu degani namoz nimani talab qilsa sizlardan shuni bajaringlar. Qalbinglar bilan, ruhinglar bilan, jasadinglar bilan o'qinglar deyapti. Faqat bu yotib turishlik namoz emas. Biz namoz o'qiymiz, birodalar, ko'pchiligimiz. Qoyim qiladiganlar va Alloh rahmat qilgan bandalar ular. Biz Alloh akbar deganda esimizga keladi haqlarimiz, mushkulalarimizni, problemalarni yechimlar, yechimlari Alloh akbar degan rasululloh nima deganlar? Namoz oxiratdan, namozga kirsang dunyodan chiqasan degan. Uchinchisi, rizq qilib bergan narsalarimizdan nima qiladi odamlarga? Infoq ihson qiladi. 3 ta sifat qarang. G'aybga ishonadi, namozni o'qiydi, mi? Qoyim qiladi va rizq qilib bergan narsani infoq ihson qiladi. 3 ga bilinyapti shu 3 ta sifat. Birinchisi qalb bilan bo'ladi. G'aybga ishonish. Ikkinchisi Jasad va qalb bilan bo'ladi. To'ki jasad bilan bo'lsa ham bo'lmaydi. Uchinchisi pul bilan bo'ladi. Shu ya'ni inson qalb, jasad mol ekanda. Shu uchta sifat insonda qoyim bo'lsa, shu uchta sifat inson o'zini mukammal mujassamlashtirgan bo'lsa, jamlagan bo'lsa, albatta bu Qur'on nima qilar ekan? Unga yo'l ko'rsatar ekan. masalalarda ishlayapmiz, hammamiz bir xil ta'sirlanmayapmiz. Ehtimol bir xil ta'sirlanayotgandirmiz. mana nimada qilib o'tiramiz u? hammamiz. Lekin ko'chaga chiqqanda, burg'ulab turganda, boshimizdan bitta suv quyilganda, bob boyagidek eshitmaganda yuribmiz. Nimaga hayotga olib kira olmayapmiz bu Qur'onning oyatlarini deganda, mana uchta sifat bo'lmayapti bizda. Qur'on oyatlari bizga yo'l ko'rsatishligi uchun birinchisi g'aybga ishonishimiz kerak. G'ayb nima? G'ayb bu insonni ko'zi ko'rmaydigan narsalar. Farishtalar, mana iymonli shartlarni aytaylik. Amantu billahi ha va melaketihi kutubihi rusulihi yawmil akhir ahir min Alloh taolo va xo'p mana 7 ta sharti bor shu 7 tasiga mukammal inson qalbi bilan iymon keltirib olgan bo'lsa bu nima bu iymonli mu'min deyiladi xo'p qarab turinglar shuni maydalaymiz Allohga iymon keltirdik shundaymi hech kimda shak yo'q ko'rmagan narsasiga ishonishlik bu mo'minlikning belgisi, insonlikning belgisi. Bir shunaqa bir tuzumda yashab ko'rdik otalar. O'qituvchi maktabda ruchkani ko'rsatib aytyapti. Bolalar deyapti. Ruchkani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Ruchka bor. Bor. Doskani ko'ryapsizlarmi? Doska bor, bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi? Bir paytlar islomga shu bir dushmanlik bo'lganki, musulmonning og'ziga shunday svarka qilib olib turib yomonlab urgan. A deyishlikka hol berilmagan. O'zini himoya qilishlikka oyoq qo'lini bog'lab qo'yib turib, operatsiya qo'yib qo'ygan. O'shunda Alloh taolo bir insonni bir bir bolachani qalbiga shu solgan ekanki, bo'lgan ish ekan. Turgan ekanda bolalar urushgani ko'ryapsizlarmi degan ekan bola. Ha, urushga bor. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ha, doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Ha. Domlani ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapmiz, domla. Domlani aqlini ko'ryapsizlarmi degan ekan. Ya'ni oddiy sodda mantiq bilan bu tushunchani noto'g'ligini isbotlab bergan ekan. Hayvon u itga ko'chada turgan mishqimdek xo'mrib, g'udrasa tushunmaydi u. Turaveradi qarab. U nimaga ishonadi? Endi engishib turib tosh tomoqchi bo'lgan paytingizda qochadi. U ko'rgan narsasiga ishonadi. Insonda hayvondan ajratadigan narsasi aqli bilan ko'rmagan narsani ham topib ishonishligida emasmi? 220 to'xtisi ochib turibdi. Qo'g'as bo'lmasligi ham mumkin to'kunda. Bo'lishi ham mumkin, lekin nima qilasiz? Qo'rqasiz. Ko'zni ko'rmagan odam ishonmasdan yo'q deg'ursa, kelinglar boshiga salomon paketi kiygizib, matn chigib qo'yaylik. Ko'zi ko'rmayotgan havoda borligini havo to'xtab qolganda his qilsin. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik ko'rmasdan, farishtalarga ishondik, qiyomat kuniga ishondik, qayta tirilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozil joy qolgan bizda. Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar, hammamiz deyarli. Sen bilan bormaganimda balonim o'g'irlab ketmas edi. O'sha masjidga bormaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingiz chinsini taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti. Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatish uchun uchta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz, bitta tochkasida qancha bir qiynalib ketyapmiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodarlar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasam ana bo'lardi. Qadarallohu ma dasha thumma fa'al. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonni 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, o'n qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan, bir mahalla benzin ustun bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 25 so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Ha? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? rizqi bor ekan, yashayaptimi? Pritom normalni yashayapti, otasi o'tib ketgandan keyin. U 1.5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga shu 1.5 minglik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tirikmisiz? Demak, rizqingiz bor. uchun tushuntirasiz. Rizq xususida inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossatan mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt e, bir majlisda oladigan bir darslarimiz bor. Xossatan rizq xususida, baraka xususida, xotirjamlik xususida. Bunaqada bir dolzarb mavzu. Hozir boshlamayotganimiz sababi odamlar bir joyga ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda oq ichida surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq olsak, birodarlar, xotirjamlik degan narsa inek bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatlik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuda gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, Alloh alam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, ha, qiyomat kuniga, yaxshilik ham yomonlardanligi qayta tilishga. Shu 7 shartni hammasiga zo'r iymon keltirsa, o'sha hayot zo'r bo'lib qoladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayot rangi, kamalak rangida. Lekin ko'ra olmayapmiz biz. Ikkinchisi namozni qoyim qilsa deyapti Alloh taolo. Xo'p, 7 tasi ishonib oldik, zo'r oldik. Keyingisini qarab turing. Keyingisi namozni qoyim qilsa dedi. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida bir jihodda oyog'iga nayza sayilib o'tib ketgan bo'ladi. Tortsa dotdiyapti, deyapti, og'riyapti, sug'urmasdan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Namozga turganimda sug'urib olinglar dedi. Qarang, Rasululloh aytayapti-yu, namoz oxiratdan deyapti. Namozga kirsang, dunyoda nima qilasan? Chiqasan deyaptimi? Tahoratini qildi, Alloh akbar qoqdi, dunyodan uzildi. Jasaddan ruh ajrab chiqib ketdi degan. Oyoqdan sug'urishib oldi, turardi namozda. Salom berdi, hushidan ketdi. Og'riq o'ziga keldi. Ya'ni shu narkoz beradi O'zini unutishlik uchun, his qilmaslik uchun jasadiy og'riqni. Ularda namozda mana shunday namoz bo'lgan. Namoz oxiratdan deyapti. Namozda o'qib qo'yapmiz. Lekin qoyim qilishlikda Allohdan so'raylik. Ular namozni qoyim qilgan. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu mana payg'ambarimizning nevaralari bo'lgan kishi tahorat olayotganda bir rangi o'zgarib olar ekan har safar. Bir rangi bir qo'rqqandaqa oqarib o'zgarar ekan. Sababini so'raganda, nimaga rangim o'zgarmasin? Axir hozir kimni huzuriga borib, kimni ro'parasida turishligimni o'ylab ko'ringlar-a. Alloh turib ro'parasida turaman-a, qanday qo'rqmaydir ekan. Gumur gumur yurib kelamiz, bir rakat ulgib qolaylik Birodarlar, Mayli o'sha rakatga ulgurmang. Ehtimol namozga ham ulgumang, salom berish borsin. Lekin masjidga kirganda odobi bor, yoshlar xususan. Masjidga yugurib bo'lmaydi. Masjidga viqor bilan kirib kelishi, o'zi burroq harakat qilish kerak edi. Ovqatni jinni tezroq yeb. Namoz oxiratdan murodalar. Namozga kirgan odam dunyodan chiqish kerak. Ular shunday namoz o'qishgan. Mana shunday namoz bo'lsa, deyapti ikkinchi shart. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni pul jigardan bo'ladi, yo'q, xotirjam bo'lmaydi, jigardan bo'ladi. Uchinchi Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratni o'rgataymi deydi. Tu'minuna billahi va tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum va anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Alamlantiruvchi jahannamda azobidan qutqaradigan tijorat o'rgataymi deydi. Allohga iymon keltirasizlar. Molilar va jonilar bilan Alloh yo'lida jihad qilasizlar dedi. Molni nima qilyapti Alloh? Burun aytayapti. Demak, qiyin ekan. Kim infoq ehson qiladi? Faqat mu'min. Ahvol bo'lish kerak agar mu'min bo'lmasdan ehson qilayotgan bo'lsa. Chunki mu'min ihson qilayotganda Allohdan oldin olaman deydi, o'shuncha ihson qiladi u. U savdogar u. Endi umuman mol dunyosini Allohdan savob yutumay qilib tarqatayotgan odam ahvolida ayblanadi. Sadaqani, zakotni, xayr ihsonni faqat mu'min qiladi. Chunki aniq ishonadi-da g'aybga. Allohdan oldin nima qiladi? Topadi. Demak, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu Qur'on Allohning kitobi. Siz mana shu uchta sifat egasi bo'lmagunizcha, qalbimizni mana shu uchta sifat mustahkam tomir otib olmagunicha bu kitob bizga biz xohlaganchalik yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ko'zini ochmagan odam dunyoda ko'ra olmaganda birodarlar, qalbimizni ko'zini ochmagunimizcha bizda g'aybga ishonish sifati bo'lmagunicha, namozni qoyim qilish sifati bo'lmagunicha va infoq ihson sifati bo'lmagunicha biz ancha orqada xalq hisoblanamiz. Davomini eshiting. Ulayka ala hudan min robbihim va ulayka hum muflihun. Endi o'shalar deyapti Alloh taolo. Mana shu uchta sifati borlar deyapti. Uchta sifati bor. Shularga Alloh muttaqin dedi, muttaqinlarga bu kitob yo'l ko'rsatadi. Shular deyapti. Va ulayka hum muflihun. Faqat shular to'g'ri yo'lda deydi Dunyoda hamma nima kasb, nima tijorat qilishidan qat'iy nazar o'zini qilayotgan ishini nima deydi To'g'ri deb biladi. chizig'ni bunday chizgan ham meni chizig'im to'g'ri deyapti, bunday chizgan ham to'g'ri deyapti, manaqa chizgan ham to'g'ri deyapti. Birodalar, to'g'ri chizgi bitta bo'ladi, bunday bo'ladi. Bilasizlar, ko'rgansizlar. Hammani tutgan ishi to'g'ri bo'laversa, kimiki noto'g'ri unda. Birodalar, yagona to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'li. Ulayka ala hudam robbihim. Ana shu o'shalar Parvardigorlar tomonidan hidoyat ustida yurishdi va ana shu o'shalargina faqat nima qiladi? najot topadi deydi. Alloh taolo ana shu najot topgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, infoq ihson qilgan, namozni qoyim qilgan, g'aybga ishongan, muttaqin va ularga kitob yo'l ko'rsatgan bandalardan qilishni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.